Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրար Փաշայանը այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծի հատվածում տիրող իրավիճակը անցնող շաբաթում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը Արայիկ Դավթյան Մոկեկոչման առողջություն նվիրված մարտական խաչարաչին աստիճանի շքանշանի ասպետ Սասուն Սահակյանի հիշատակին Գիտնականն ու խորհրդային միության ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալը Տիգրան Մելքումյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրավիճակն առաջնագույցում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծի հատվածում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Մարտի 14-ին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն մարտի 13-ին օրվա ընթացքում եւ մարտի 13-ի լույս 14-ի գիշերը օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը եղել է հարաբերականորեն կայուն։ Հրադադարի ռեժիմի իրական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Նույն օրը ժողովրդին ուղված հաղորդագրություն է տարածել Արցախի անվտանգության խորհուրդը, որում մասնավորապես նշված է. Տեղեկատվական դաշտում հակառակորդը շարունակում է կեղծ լուրերի տարածումը, նպատակ ունենալով խոճապ առաջացնել մեր ազգաբնակչության շրջանում։ Տեղեկացնում ենք, որ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակն իրականացնում է իր արչև դրված խնդիրները համաձայն նախորոք հաստատված պլանների։ Պաշտպանության բանակն ուշադիր կերպով հետևում է ադրբեջանական կողմի բոլոր շարժերին եւ շփման գծի ոչ երկայնքոր կուտակումների մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Կրկին հորդորում ենք հանրությանը զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց եւ հետևել միայն պաշտոնական լրատվությանը, ասված է հայտարարության մեջ։ 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալը 2020 թվականին Արցախի դեմ ուղղված 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում իրենց անունը ոսկե տարերով են գրել բազմաթիվ զինվորականներ։ Նրանցից մեկն էլ Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի զորակոչված ժամկետային զինծառայող Արայիկ Դավթյանն է։ Ես եմ ծրագրով 2020 թվականին զորակոչվելով զինծառայության Արայիկ Դավթյանը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կազմում ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հարավարևելյան ուղությամբ ընթացող մարտական գործողություններին։ Փոխգնդապետ Արսեն Աղաբեկյանի վստահեցմամբ Արայիկը հնարավորություն ուներ տարկետման ժամկետի չլրացման պայմանավորված ավելի ուշ ծառայության գնալու, սակայն նա խնդրել եւ իր կամքով ցանկացել է ժամանակից շուտ մեկնել ծառայության։ Արայիկին այսօրվա պես հիշում ենք, երբ 2019 թվականին պետք է զորակոչենք զինծառայության, եւ քանի որ ինքը զբաղվել է սպորտով, այդ ընթացքում ստացել է վնասվածք ոտքի շրջանում եւ չի անցել բժշկական հանձնաժողովով եւ ինքը իր այդ խնդրանքը, որ մեր բարբարով ասելով Արսեն Դադայ։ Խնդրում իր նորտեք որպեսի ես գնամ ծառայության, ասել են կարայք մատա։ Հնարավոր չի միջև 1 տարի, տարեկետը 1 տալիս եւ 6 ամսից հետո նորից կդիմես, եթե առողջացած լինեք, կզորակոչենք։ Եվ ինքը մի տարի չսպասեց, 6 ամսից հետո նորից ներկայացավ բժշկական հանձնաժողովը անցավ իր այդ ուրախությունը, իր այդ ցանկությունը, որ դեպի ծառայության, որպեսզի չընկնի իր ընկերներից եւ բացի ծառայության անցնելուց նա ես եմ ծրագրով գնաց։ Հարազատների հոր Քրոջև հորեղբոր վստահեցմամբ հայրենասիրությունը Արայիկի մոտ դրսևորվել է մանկության տարիներից։ Դաստիարակվել եւ մեծացել է հենց այնպիսի գաղափարներով։ Եվ չնայած այսօր նա ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, նրա կենթանի հոգին ընդմիշտ կմնա բոլոր նրան ճանաչողների սրտերում։ Արայիկի մոտ հայրենասիրությունը առաջացել է դեր մանկոցասակից։ 8-9 տարեկան է եղել, երբ հարցեր ապապային չհայրենասիրություն, մանալով որ ես ել Գրոզնի քաղաքից վերադարձալ եմ շարժում սկսել, պես մասնակցել առաջի պատերազմին եւ հետագա բոլոր գործողություններին մասնակցել է քանի սպորտային ճյուղերի։ Առաջինը 6-րդ դասարանում շախմատի առաջնությանը դպրոցական առաջի տոնագրավա մեդալն ունեցել։ Հետո ավելի ծնված օրվա կապակցությամբ երկու անգամ մասնակցել է ֆուտբոլի մրցաշարի, մի անգամ երկու բրալ հետո առաջին 16-17 տարեկան հասակում զբաղվել է բռսկանալով եւ 11-րդ դասարանում հանրապետության մասշտաբով հասկացած մրցումները իր քաշային կարգում գրավել է։ Չտեղ հոկտեմբեր դեկտեմբերի 12-ին առավոտ զանգումա տապատա։ Ինքնասին կզնորից ոչ նամնել ասվեց։ Ասում տասվով անից նարուշումնել։ Դա ինչ հալը տաստը, 13 հոգապ լեցալը, թորքին պոշտը ծրով կվալը ես հպարտում, հպարտում, որ ինչին դաստիարակալում իրան, պիրվի հայրին միալ հետո մնացած։ Վերջ անգամ խոսալան նոյեմբերի գիշեր, երկուսի գիշերը 11 ասկրեցի լիպումը։ Դե հետո ամսի երկի առավոտ ծիշկան օզալն էր, կապիտ ճշկյան տիշչի եկա։ Ապցերներից իրան ընկերներից լսավը, որ իշխվաշտի հետ կամավոր վերալում չում ճարպարը պահիտ, դուզա ճարպար չպերալ, մարդումա որնզավոտ ընտիրում, բարձում պարալ, ներալի ճարտարը բերում։ Կամավորը չեցավ։ Նրանից հետո գրացած գրնով կապիուտի։ Կարիմ սա հայազգեն խնդրին բերնի համախմբված հայրենասեր եւ կարկապա։ Իմ եւ Արայիկի միջև տարբերությունը ընդամենը 2 տարի էր։ Մենք շատ կապված ենք իրար, թե որպես քու եղբայր, թե որպես ընկերներ։ Իմ եւ Արայի միջև մեր մանկությունը, ինչպես նաեւ պատանեկությունը միասին է անցել երբեք այսքան իրարից չէինք բաժանվել միջև բանան դնալ ուներ նպատակներ որ գար զբաղվեր գյուղատնտեսությամբ նրան այգի նրան տունկեր բերել տենկել որպեսզի երբ բանակից գար անպայման վարել եւ նրան այգի ստեղծել որ ուզում էր գյուղում ապրել այս տանը տունը նորեկել ու ապրել նման նրա երազանքը կատարվեց Այս նա չկա բարձր, որ ես ունեմ, որովհետև ինքը ինձ համար երբեք անցյալ չի լինի։ Ունեմ, որ իր նման եղբայր, ով իր կյանքը սովորեց, որ ապրենք այստեղ, շարունակենք ապրել, ես կապրեմ, ունեմ բոլոր երազանքները իրականություն կտա։ Հասարակության կողմից շատ սիրված եւ հարգված էր։ Ընտանիքի կողմից, հարազատների, բարեկամների կողմից շատ սիրված հարգված էր, որտեղ ինքը նույնպես սիրում էր փոքրերին, հարգում էր մեծերին։ Ուներ բնավորության ուժը գծեր։ Մի 5 տարի պարապել է սպորտի մարտական տարբերական ձևերով՝ բռսկամարտով, կարատե։ Մարդուն չո բնավորություն ուներ։ Նահանջել բարը իր համար չկա, ոչ գործի մեջ դժվարություններից էր նահանջում, ոչ է կռվի ժամանակ ինքը մասնակցել է մի քանի հետախուզադիվերսական գործողությունների դիվերսիոն եւ ոչնչացրել է հակառակորդի մի քանի մարտական դիրքեր։ Ցավոք սրտի Աստված այդպես կամացավ։ Հերացավ մեզնից կյանքով լեցուն, բազում նպատակների ծրտում հերացավ եւ միացավ անմահների բանակի նրա եւ նրան նման բոլոր երիտասարդների հոգի մարտնչել եւ կյանքն են տվել ամենաթանկը կյանքն են տվել նրանց հիշատակը միշտ վարկ մնա մեր ժողովրդի սրտում մեր հարազատների բարեկամների բոլորի սրտում այն ինչ որ հիշում է չի կարող անցյալ լինել իսկ մեր արայիկը կհիշենք եւ սերունդները կհիշեն դարեդար հետեւաբար նայենք մեզ հետ է մեր գործերի մեջ է մեր մտքում մեր սրտում Մանկության ու ծառայության ընկերների համոզմամբ ես եմ ծրագիրը ընտրելով արայիկը նպատակ է ունեցել նաև օգնելու ընտանիքին, իրականացնելու մտքում պահած ծրագրերը։ Շատ էր սիրում հայրենի բնակավայրը եւ նրա հետ կապված շատ ծրագրեր ու նպատակներ ուներ որոնք այժմ փորձելու են իրականացնել նրա ընկերները՝ Գյուրանն ու Նարեկը, Ստեփանն ու Դանիելը, որոնց հետ զրուցել են Կարայիկի մասին։ Կարող են այդ միասին հաճախ հալանքման կապարտեզ, հետո դպրոց, բացի դրանից է իրանակմանկության հնգերներ, որոնց հնգերությունը միլելա շատ པարզ, ամենակարևոր յուրան ամենալավ բենելի ու յուրան ստիպիիս այլա ու յուրան ավելի լավ հնգերություն անիք։ Արոն ամեն դնում կրվավը զակտայիս, միշտ դուխայլա տայիս, յուրան այդ դուաս դուխավում ու ավելի ինքայ դուխավորվեիս, ու միշտ շեշտեիս այլա ու 4 տարը պահին, 4 տարը պահին պահենք։ Ուրան ամենագլավնի բանը դա էր, որ ճարտարը տանկվեց։ Միշտ ուզելա որ քինի բանակային տրա, նենի բենը ուրը միշտ ու եկա։ Ես ուրան ստաճելի իմ կեցալ բանակ ու ուրնը դի միշտ կապը պահես ենք հայելի ինքն այլ եկայիս ես ու մլեկայիս ու միշտ տեսնայիս ենք հայել։ Միշտ հետա քրվես հայել այլ հրցնես հայել բանակային կյանքը ուրան դա Թուրքիայից հայել։ Ու ինքն այլ անհամբեր սպասես որ ուրան ածրոշ կամ բրծնե քինի բանակ։ Ամեն զակտալավ միշտ պերվի ասես հայել մամուն ու պապուն կողքն կնիկ հետո ասես սա հրա ու ճար տարել է։ Իրանդ այդ երկու խոսքը միշտ են ամեր սրտում ու քնգրությունը միշտ պահում ընկտա, միշտ են իրանց տոնը թողում չկուր մզանա պակասնի, ճար տարնել են ինքունց ուզում ու կոր ինքի կպահե, անեն դիմուց ինքն այլ ապահես դիեմ ու խպահում։ Արայքի մեջ իզ միշտ դուր էր գալիս իր ազնվությունը, մաքրությունը, հայրենասիրությունը եւ հզոր կամք։ Արայիկը շատ էր սիրում հայրենիքը, հատկապես բնակության վայրը, քաղաք Ճարտարը։ Պատերազմի ժամանակ միշտ ասում էր. մենակ ճարտարաշ չտակ։ Ես եմ ծրագիր ընտրել ենք նպատակարման ենք գտել իրար։ Գնանք կողք կողք լինենք Արայիկի հետ, միասին ծառայենք։ Գիտեմ, շատ դժվարություն ենք իրար հետ անցել, որոշել ենք միասին ես ու ինքը հետ անգես եմ ծրագրում։ Արայիկը շատ լավ է ընդարձավորը ծառայության ընթացքում, իր արժև դրած նպատակն են տաղ կատարել այ։ Գիտեմ, միասին ենք նույն աշխ Փարիզում ենք եղել Արայիկի հետ միասին, ենք ծառայություն հասկացել տարբեր առաջադրանքներ կատարել, ինքը գնացել է Մարտոն ուղությամբ։ Չգիտեմ, սա ոստում ենք եղել միասին։ Արայիկի հետ ծանոթացել եմ 16-17 տարեկանում, նույն տարիքի 2001 թվականին երկուսս էլ։ Ու կյանքի ընթացքում արդեն այն պահն ա եղել, որ յուրաքանչյուրը ստեղծած ենք եղել մեր սուբյեկտիվ կարծիքը կյանքի որոշ ոլորտների հանդեպ ու հիմնականում մեր կարծիքերը համընկել են, որը մեզ տարել է մտերմությամբ, այնուհետև արդեն ստեղծել ենք ընկերություն։ Յուրաքանչյուր հարցում դեպքում Արայիկը կողմնորոշվել է շատ ճիշտ, կարողացել է իր քայլերը դասավորի այնպես, որ սխալներ թույլ չտա իր քայլերի ընթացքում, միշտ մտածել է շատ հեռու։ Այնպիսի ճկնություն ա իմացել մտքի, որ իր տարիքի մարդիկ նույնիսկ իրանից բարձր տարիքով մարդիկ իրանից խորհուրդ են հարցել ինչ որ մի քայլ կատարելուց առաջ այդ տվյալ քայլը ոնց կլինի, որ ավելի ճիշտ անեն։ Ու կյանքի բոլոր ոլորտներում իրան դրսևորել է այդպես։ Բանակ զորակոչվելուց առաջ ընտրել է ծառայության ESM տարբերակը, քանի որ եղել է ընտանիքի միակ որդին, ուզեցել է ընտանիքի հոգսը թեթևացնել ամիսներ այդքանով, քանի որ ամեն մարտական հերթապահությունից հետո մեկ շաբաթով պետքա վերադառնար տուն, իր ընտանիքին օգնել նորից գնար իր ծառայությանը։ Ու յուրաքանչյուր քայլն արելա գիտակցված այնպես, որ իր քայլի պատասխանը ունենա, ինչի համար ինքը այդքան նարել։ Մասնակցելա պատերազմի ժամանակ դիվերսիոն գործողությունների ու այդքանում էլ ինքը դրսևորելա այն իր հայրենասիրությունը ու այդքանն արելա, այդքանն էլ արել ինքը գիտակցված։ Ուզեցել է ինքը այդքանն անի, իմացել է ռիսկի մասին, որ եթե գնում եմ դիվերսիոն գործողության, ուրեմն իմ կյանքի ապրելու հավանականությունը գոյությունը շատ ավելի քչանում է, զգալով կյանքի քաղցրությունը նաև ինքը դիմել այդ ռիսկին, քանի որ գիտակցել է, որ իր զոհվել է հնարավոր է, որ այստեղ հարյուրավոր կյանք է փրկվում։ Ու ինքն արել է այդքանը, արել է հերոսաբար։ Բոլորս էլ մահկանացու ենք, ծնվում ենք ու մահանում, Արայիկը ծնվել է ու զոհվել։ Զոհվել է ու անմահացել մեր սրտերում։ Ու մենք որպես ընկեր պարտավոր ենք միջև մեր կյանքի վերջ իր մեր սրտերում պահել ու փոխանցել մեր սերուններին իր նման հերոսների մասին պատմելու։ Արցախի պետական սահմանը պաշտպանելի ցուցաբերած անձնական խիզախության համար հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արայիկ Դավթյանի հետ մահուպարգեվա տրվել է մարտական ծառայություն մեդալով եւ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանով։ Հարգանքի Թուրք Օրեր առաջ Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում ողեկոչման արարողություն եւ հոգեանգստյան կարգի իրականացվել նվիրված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Սասուն Սահակյանի հիշատակին։ Սասուն Նիկոլայի Սահակյանը ծնվել է 1990 թվականին քաղաք Ստեփանակերտում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ծառայել է պաշտպանության բանակի շարքերում, այնուհետև ծառայության անցել են Զորամասում։ 2016 թվականին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել մարտական գործողություններին, պատվով կատարել վերադաս հրամանատարության կողմից առաջադրված խնդիրները։ Սասուն Սահակյանի հիշատակին նվիրված արարողության ներկայի նվիրյալ հայ հարազատներն ու մարտական ընկերները։ Բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաններ 2020 թվականին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ մարտական գործողությունների մասնակցելով նա իր արժանի ավանդն է ներդրել մեր հայրենիքի այս փոքրիկ հատվածի հայապահպանության գործում։ Շնամական երկու տանկ ու բազմաթիվ ասկերներ ոչնչացրած զինվորականի կյանքին ու մարտական կենսագրության մանրամասներին կանդրադառնանք բանակ հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Գիտնականն ու գեներալը Խորթային միության ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ-մայոր Տիգրան Մելիքսեթի Մելքումյանը ծնվել է 1902 թվականի մարտի 15-ին Մեղրիում։ Հայրը ուսուցիչ Մելիքսեթը դժվարությամբ էր օգում ընտանիքի օքսերը, երբ ստիպված տեղափոխվել է Աշխաբադ։ Այստեղ էլ Տիգրանը սովորել է պետական գիմնազիայում։ 1919 թվականին մեկնել է ծառայության կարմիր բանակի շարքերը։ Զորացրվելուց հետո սովորել Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում եւ հաջողությամբ ավարտել, նույն տեղում աշխատել որպես ասիստենտ։ 1932 թվականին Մելքումյանին որպես ներքին արման շարժիչների մասնագետ հրավիրել են աշխատելու Մոսկվայի քաղաքացիական ավիացիայի գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Միաժամանակ դասավանդել է Մոսկվայի Ժուկովսկու անվան ռազմաօթային ակադեմիայի շարժիչների տեսության ամբիոնում։ Ավիացիայի զարգացման գործում նշանակալի ծառայության համար 1940 թվականին նրան շնորվել է դոկտորի գիտական աստիճան եւ գնդապետի կոչում։ 1941 թվականին նշանակվել է ամբիոնի վարիչ, ստացել պրոֆեսորի կոչում։ Մոտորաշինության բնագավառում կատարել է բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ ունի գիտական նշանակալի ներդրումներ։ Պատերազմի տարիներին Տիգրան Մելքումյանը շարունակել է աշխատանքը ակադեմիայում, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացրել ռազմաճակատին օգնելու համար։ Ժամանակ առ ժամանակ մեկնել է գործող բանակ նորարարական լուծումներ տալու շարժիչների աշխատանքին, որի արդյունքում 40%-ով բարձրացել է P8 եւ Yer2 ռմբակոծիչների գործնական թռիչքների հեռավորությունը։ Այս աշխատանքների համար 1943 թվականին ստացել իր առաջին պետական մրցանակը։ Տիգրան Մելքումյանը մասնակցել է հայրենական պատերազմին Մարտընչել նաև ռազմաճակատում, ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայում, մինչև 1945 թվականի մայիսի 9-ը։ Պատերազմի ավարտից հետո կրկին վերադարձել է գիտական ու դասախոսական աշխատանքի։ Նա ավիացիոն մոտորաշինության ինստիտուտի պետն էր եւ ռազմաօթային ակադեմիայի ամբիոնի ղեկավարը։ Ավիացիոն մոտորաշինության ինստիտուտում կատարած արդյունավետ աշխատանքների համար Տիգրան Մելքումյանի շնորհվել է պետական մրցանակ եւ գիտության ու տեխնիկայի վաստակավոր գործչի կոչում։ 1949 թվականին ստացել է ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ-մայորի կոչում, ապարգևատրվել մի շարք շքանշաններով ու մեդալներով։